Literatur kronika zurekin eh, Aines Aristoi, egunon? Egunon, Pampi. Eta gaurkoan, eh, hautatu duzun liburuaren izenburuak, uh, gure horroitzapenak eta kasik mentuaz batzuek kantatzeko gogoa emanen du. Zoin da hautatu duzun liburua eta orkesteko? Beraz, bai, erran duzun bezala izenburuak gehienek ezagutzen dugu, bere terretxeran kantoria, uh, liburua deitzen da, begonia durutik egokitu du testu hori, eta denon artean argitaletxak plazaratu du 2008an. Irudi bat agerida asalean, uh, liburua komikia dela erraiten aldelako. Azaleko koloreak, barneko, liburu barneko koloreak dira bertsuak, gris, beltz, urdin ilun, uh, doinu horietan gira, eta kolore bizi bakarra gorria da. Dolaren kolorea. ba, lehenik hasteko bere kantoria, uh, eh, diatoriz, amazazpi bertsoko balada bat da. Edo kanta olerki luze bat. Uh, Erdiaro bukaerakoa nun eh, pentsatzen da. Eta guai arte iraunduena, uh, siberutarrak hau zau, belaunaldiz belaunaldi kantatu dutelako. Pentsatzen da susen mila laueunta hogeita malau garen urtean idatzia izan zela, ahatik egilea ez ezaguna gelditzen da. Eta badu berezitasun bat kantu horrek ere, erdiaroko kantu hainbat ezagutzen baditugu, edo bederen haien hitzak ezagutzen baditugu, doinuak usu galdu dira bidean bere tegetxeran kanturia salbu espen bada, zenta gau jarte doinua ere gogoan atxikia izan da. Ara, beraz, bere tegetxeran kanturia komikiaren gaia da. Ara, hartu da kantua hor eta hortik sortu da komiki hau. Um, bai, komikia sortua izan da, um, begonia durutik testua, amazazpiko pla horiek, egokitu ditu. Kantu horren bere ikuspundua, ipuinaren bere ikuspundua proposatu du marrazkiz. Eta hori egin du eskaera baten ondotik 2008an, Koldo Michelena kulturgunean, hori donostian da, izan zen laboak gerturik erakusketa bat. Eta nolaz laboak kantori kantatu izan duen, eta berba bertxu ezagunetariko bat da, durutik kantu horren interpretazioa edo egokitzapena proposatu zuen irudiz. Hori zen astapeneko proiektua. Geroztik irudie horiek bizi eh, biziara zeditu labur metraia batetan, interneten ikustezake zuena, eta 2008an azkenan bildu ditu, beraz kantuaren hitzak, bere marazkiak, eta pixka bat testua ulertzeko aintzin txolas bat ere gehitu du uh, liburuari. Ara, hori esker iritsi da liburu hau main gainerat. Be, ama bosgarren mendiko tekstua, beraz, gara jortako giruan gira, irudietan, eta eta tekstua behar daukuzu hori ere pixka atzer denez, eta errandut astapenean denek ezagutzen ginuela, baina ez dut bat argi e, zer haipatzen duen kantua gehiago. Ba, labur bilduko dut historioaz, eta balada, baladetan edo kanta olerkietan maiz gai bertsuak heldu dira berriz. Kanta olerkietan kondatzen dira usu nobleen uh, uh, nola ejan, biziak, balentriak, lehiak. Ostion odola ipatzen nuen, maiz bortitz eta odoltsuak dira kontakizun horiek buruz buruko espata bojoka batzuekin edo zepo edo xarekada kaipatzen dira. Bere terretxaren kanturian gauza bera gertatzen da. Baditugu bi noble, leheringo kondea, hau da behamuntaja, lehinu bat da, behamuntajan lehinua, lehinu garrantzitsu bat zen. Eta unek parean bazuen bere kondea, hori agramuntajan leinukoa zen. Hauen artean, burroka bizi bat bazen biak emazte bera maite zutelako. Usaiako uh, gaiak aurkitzen dira hemen, eh? maitasuna, bekaizkeria eta mendiku nahia. Leringo kondeak uh, bere terretxe nola hil zuen kondatzen du kantuak azken finean. Ez nahi sartuko, zenta testua kurtzea onda kantua, marrazkiak irakurtzea ere, onda, eta um, begonia durrutik proposatzen duen ere um, aurkezpena eta esplikazioa salpenak ere interesgarriak baitira. Ah, Nor da begonia durruti hori? Ejoak baditu Siberun? Uh, ez da Siberutara, uh, eh, iduritzen zaut gipuzkoa dela. Irudi gilea da, oai arte egin izan ditu, eh, aurliburu batzu marraztu izan ditu, komiki batzu ere gazten zat, Ulertu balin badut astapenean etzen batre ofizio hortanari ari, uh, gorputzezik eta erakaslea zen, eta eh, ara, geroztik eh, bere marazkilari uh, duainak uh, deskubitu ditugu. E, zertan interesgarri atzeman duzuzuk hori undarrean? Uh, interesgarri dut lehenik erdiaroko testo hori ahas uh, gaurkotzen duelako. Gauza xar batek, ola aspaldiko testo bat, gaur egun kokatzen duelako, kasik modernua bilakarazten duelako, eh, eta testoa ari ere beste ulertzeko uh, tresnak emaiten dituelako. Testori testo hori ezagutzen nuen, baina ez nuen hein oktaraino ulertzen. Zorren aldetik interesgarria da. Eta beste aldetik iduritzen zait, um, lan hori esker erakusten duela komikigintza ez dela mendrea, ez dela bigarren mailako arte bat komiki gintza ez dela bakarrik haurrendako uh, eh, edo uh, proposatzen alden er-, ergelkeria bat. Badela, um, izaiten aldela alde uh, eh, serios bat, uh, historiko bat, eta uh, kasik pedagogiko bat. Uh, Sentsu ere bizik interesgarria aurkitu dut eta maitatu dut hainitz. Eta ariketa bat ez dena frangotan egiten, ez dut uste, eh? kantu batetik partitu eta komiki bat sortu horrekin, Dibide guti ezagutzen ditut, ara, hortako erraiten aldugu olerki grafiko bat dela, zenta bai, gutitan gertatzen da, badira eleberri grafikoak, komikiak, hau da olerki grafiko bat, kasik liburu rentsailkatzeko zailtasunak ditut. ez dakitean olerki gintzen ezarriko dutan, ez edo komiki gintzen, pixka bat hibridoa da, baina ariketa aski berezia da, dener irakurtzea eta begiratzea bederen gomendatzen dut. Baite dut formatua ere, fe, nik personalki, eh? Bai, liburuaren formatua ere komiki bat da, baina ez da animalekoa, yeah. ez da eleberria bezaintikia, hola, bien arteko forma bat da, ertaina. Eskolako agenda gixako bat edo? Bai, eta irudiak ere aipatzeko, eh, naiz eta uh, garaiko eh, ikonografia asmatzen alden, hortan, ala ere biziki modernoa da koloreak eta ahaia zuhotza horiek uh, eh, alde modernoa, modernoa emaiten dio uh, testuari. Eh, Marra berizia da, eh? Erran behar da, ere. Horrean, hori terazteko, izen burua, egilea? Beraz, izen burua, da, berreteretxeren kantoria, begonia duruti da egokitzailea, eta argitaletxea, deitzen da, denon artean. Ebe, esker, Ines Aristoi, aldiuntan ere, eta ondoko hilabete arte? Laster arte.